ตอนนี้ไปจงรับฟังวันนี้ อาตมาได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้ เพราะว่าลูกศิษย์เช่นคุณชุทินจึงเป็นดูกจิตพระ ได้ติดตามนิมนต์มาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่ ด้วย We'd like to now take this opportunity to talk to all of you, and uh, this opportunity has come about through uh, one of uh, the Thai people, uh, Mr. Sutin, who's living in Vancouver here, who has come to invite uh, the Venerable Ajahn Chah to come up and visit and meet with all of ที่ได้มาพบท่าน ทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคอันดีมากที่สุด บางท่านก็คงจะไม่รู้จักว่านั่งอยู่ในเฉพาะหน้าพวกท่านนี่คืออะไรอันนี้ก็คือพระสงฆ์เอรวาณซึ่งปรากฏอยู่ในไทยแลนด์เมืองไทย ได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้เพื่อธุระบางอย่างฉะนั้นจึงได้มาประชุมกันที่นี่เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปของเอรวาณ พุทธศาสนาพอสมควร All of those of you sitting here this evening probably don't really know too much about uh, what we are, what we represent, and so this opportunity to come here so that uh, an invitation like this is so that you can uh, have an understanding of our <clears throat> tradition, the Theravadan tradition of Buddhism uh, from Thailand. ที่อยู่เมืองไทยมีสำนักนี้เรียกว่าสำนักวัดหนองปลาพงแล้วก็มีชาวตะวันตกไปศึกษาซึ่งกรรมฐาน เรื่องพุทธศาสนาตลอดจนทุกวันนี้มากมาย The name of his monastery is Wat Nong Pa h Phong uh, in northeastern Thailand, and he has many, uh, at present, many Western uh, disciples, students studying and practicing meditation under his instruction and guidance. ในเรื่องอพุทธศาสนาของเถรวาทที่เราดำเนินมานี้เป็นคำสอนที่ใหม่เสมอไม่เคยเก่าแก่ ไม่เคยเสียหายจากทุกทันทุกสมัยทุกเวลา กับประชาชนทั้งหลายด้วย The teaching in Theravadan Buddhism is a teaching that uh, is immediate and continues to be valid and uh, of use and value for all of us in the present day. คือสอนให้ประชาชน ุกกลุ่มเราให้มีความสามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันด้วยความสามัคคีมั่นคง The teaching to have all of us live together in harmony, to live and work together, to be work as a unit. เป็นต้นว่าท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นในกลุ่มอันเดียว คืออะไรที่จะเป็นความชั่ว ที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวาย This teaching is those to for all of us to work together to help to relinquish to uh, overcome those things which lead to disharmony to unpeacefulness those things which uh, we would call in our culture that are bad or evil unwholesome deeds and acts ่อนั้นท่านสอนให้มีความเมตตาการุณามุติตาให้สม่ำเสมอเหมือนชาติอันเดียวกันพี่น้องอันเดียวกัน บ้านเดียวกัน ชีวิตอันเดียวกัน ให้สม่ำเสมออย่างนั้น That we should always develop in the way of having love for each other, compassion and understanding, so that we can work together as one community, as one whole family. as one, as brothers and sisters. <clears throat> And to know for ourselves those things which are bad, which are unwholesome, so that we can uh, do our best to refrain from them and to relinquish them ที่ท่านรวมเรียกว่าดักของพุทธศาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา The foundations of Buddhism are sila, samadhi, and panya. Sila is the disciplinary or the morality aspect of the teaching. The samadhi is the meditative or the concentration aspect of the teaching. And the third panya is the wisdom aspect of the teaching. <clears throat> ต่อนนั้นไปท่านทำจิตใจให้สงบระงับ จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ ถึงแม้ว่าจะมีบ้านอาคารหนังใหญ่ให้เราอยู่สบาย มันก็ยังไม่สบายเพราะจิตใจของเราเมือดร้อนเพราะความวุ่นวายเพราะความเห็นผิด The teaching to uh, give us all wisdom and understanding in our lives, even though we may live in very uh, big houses and live in very uh, convenient and a lot of material wealth. But until we have internal understanding and we have peace of mind and happiness within ourselves, that all of these things are of no help and of no value. พูดถึงเรื่องจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย ต่อไปนี้จะให้พยายามทำจิตใจให้เป็นสมาธิ คือทำจิตให้เป็นหนึ่ง กับอารมณ์อันหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิ จงตั้งใจฟังต่อไปนี้ so at this time he would like to give you a bit of instruction on the exercise of concentrating and one point in g the mind called the samadhi การทำจิตของเราทั้งหลายให้มีกำลัง ต่างจากการกระทำร่างกายเราให้มีกำลังเรียวแรง ร่างกายเราจะมีกำลังมาก จะต้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิ่งทำจิตให้สงบ จิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกำลังเรียกว่าสมาธิ In developing strength of mind, that in as we develop strength of body, through physical exercise as running, jogging, uh, various sports and physical exercise gives us bodily strength. The thing to give us mental strength, strength is the concentration of the mind, is exercising and developing the mind. <coughs> คำที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธินั้น ไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้ ยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตั้งแต่เมื่อเราเกิดมา ยังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบมิฉะนั้นจงตั้งใจทำสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอา In the development of uh, samadhi of concentration of mind, that this is something that doesn't happen immediately, that it takes uh, work and effort to do it. So this evening, uh, that in this exercise, if we uh, feel peaceful or not, that uh, not to be overly concerned, but just do our best to uh, do the exercise and uh, work at it as with as best we can. ประชาชนบางท่านที่ไม่เคยฝึกก็กลัวกลัวจิตกลัวว่าทำจิตให้สงบกลัวมันจะเป็นโรคประสาทกลัวมันจะเป็นบ้ากลัวจะเป็นอะไรในหลายอย่างเพราะเรายังไม่เคยฝึก Some people misunderstandings in meditation and trying to concentrate their mind. Some people are very afraid, very fearful that they may go mad, that they may go neurotic or have some serious mental illness come about. And he said that there is no danger whatsoever, that it is a very uh, simple and a basic exercise. <clears throat> ต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันใดก็ตามแต่นั่งในความสงบ ให้มีท่าทางอันสงบสบาย Says all of you that however you wish to sit is up to you to sit comfort, comfortably and uh, to keep your body still and peaceful. ให้ท่านทุกคนดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออก For all of you to gently, lightly close your eyes and then to be mindful, to be aware, observe the in and out flow of the breath. ลองกำหนดดูที่ลองกำหนดลมหายใจเข้าออกดูที่ลองเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ So look right now, right at your breath, at the in and out flow of your breath. ทำเลยใครจะนั่งเก้าอี้ก็เอาใครจะนั่งพื้นราบก็เอาทำเดี๋ยวนี้หายใจออก หายใจเข้า ให้กำหนดรู้ to just know and observe the in and out flow of the breath. Those of you who wish to sit on the floor may do so. To sit in the chairs, you may do so. So the only thing that you should be doing now is just watching the natural in and out flow of the breath. not to force it, not to force it to be long, force it to be short, force it to be strong or weak, but just its natural in and out flow. เห็นลมไหมรู้ลมไหมลมเป็นอย่างไร ผู้รู้เป็นอย่างไร เห็นในใจเราไหมผู้รู้อยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ไหนลมเป็นอย่างไร ผู้รู้เป็นอย่างไรให้กำหนดเดี๋ยวนี้ ให้รู้จัก Do you see your breath? Do you know your breath? Who's the one that knows the breath? Look and see for yourself right now. Who is the one that is looking at the breath? Who's the one that knows the breath? What is the breath? เอาผู้รู้คือความที่รู้สึกนั่นแหละตามลมเข้าและก็ตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกให้สบาย Just peacefully and quietly Watch that in and out flow of the breath. The one who knows the breath is the one who is experiencing and feeling the breath right now. ธุระของพวกท่านทั้งหลายที่จะทำอยู่ในเวลานี้ไม่มาก ให้กำหนดรู้ลมออกลมเข้าเท่านั้นก็พอแล้ว ไม่ต้องคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่มันจะเป็นอย่างไร มันจะรู้อะไรไหม มันจะเห็นอะไรไหม อย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะคิดไป หน้าที่ของพวกท่านมีจะรู้ว่าลมมันออกลมมันเข้าเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้ว The one thing of immediate concern, the one responsibility we have right now is just that natural in and out flow of the breath, nothing more. Not to think that we want to see uh, something unusual or strange, or that we want to do this or to do that, or to expect anything fancy, but just to be aware of the in and out flow of the breath right now in the present moment. เอาวันนี้เป็นวันที่ให้กำหนดรู้ลมนะวันนี้นะทุกวันคงจะไม่เคยกำหนดรู้ลมนะ หายใจทิ้งมานานแล้ว หลายปีแล้ว หลายเวลาแล้ว ไม่รู้จักลมมันออก ไม่รู้จักว่าลมมันเข้า วันนี้ที่จะรู้ได้ก็ให้กำหนด ว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไร ให้กำหนดตามอย่างดี So being mindful of our breath that This may be the first time for some of us. We've let it go for years, maybe all of our lives. We've never even been aware that there is a breath. So that right today we can study and look and be aware and mindful of this in and out flow of our breath. อารมณ์อารมณ์คืออารมณ์ที่มีคุณค่ามากเลยนะ อาหารคือคำข้าวเลี้ยงร่างกายนั้นไม่ได้กินสักวันสองวันก็พอทนได้ อาหารคือลมนี่ไม่หารใจสักห้านาทีหรือสองนาทีก็เต็มทีซะแล้ว ฉะนั้นแต่ลมนี่จึงมีคุณค่าวันนี้พวกท่านทางไหนจงกำหนดรู้รวมให้ละเอียดทุกๆคนนะ The breath is of utmost importance to our lives that it's the most immediate uh, form of nourishment that we take that we can go without food we can go without eating for many days, several days. But to even go a minute or a few minutes without breath, that we can't survive. So this is the opportunity to see this most valuable and important nourishment that we take in, uh, in every day, uh, every moment to moment in our lives. เอากำหนดรู้ลมต่อไป อย่าให้จิตพุ่งขึ้นข้างบน พุ่งลงข้างล่าง พุ่งไปข้างซ้าย พุ่งไปข้างขวา พุ่งไปข้างหน้า ข้างหลัง ให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เท่านั้น Not to let your minds wander. Don't let them go above. Don't let them go below. Don't let them go to the front or behind, to the right or to the left, but just right here at the in and out flow of the breath. อย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นโรคประสาท มันจะเป็นบ้า ยิ่งทำดี ๆ ยิ่งมันจะหายโรคประสาทใช่ด้วยนะ ไม่เป็นบ้าใช่ด้วยนะ หายโรคประสาทใช่ด้วยนะ อย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอื่นไปนะ เอาตั้งใจทำแล้ว Don't think that you're going to go mad or crazy or it's going to make you neurotic, but that it can in fact cure these things. So at this time for all of you to make your minds firm to do this exercise. ต่างคนก็ต่างยังไม่รู้จักกันหลอกเพิ่งมาพบกันวันนี้ อย่างอาตมาที่เทศอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนั้น บางทีมันในไม่ถูกต้อง ตามการเทศะก็ให้อภัยเลยนะขอโทษเลยนะ This is the first time that he's ever that he's met all of you so that maybe some things have been against uh, uh, your customs or what you're accustomed to so please forgive him uh, if there is anything that has offended you คนเรา อะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ย อะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ ทุกคนคือมันไม่รู้จักมันตัวโง่ ให้เข้าใจไว้ That we should understand all of those things that we still don't know, that we're uh, foolish when it comes to them because we still don't know anything about them. That this is just naturally the way it is until we know about those things that we don't know about them, so that in regards to them we have no knowledge. เพราะจิตคนโดยมากน้อมออกไปเลยน้อมกลัามา เช่นวันนี้ให้นั่งสงบอย่างเนี้ยนะ ไอคนที่ฉลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่ มันไม่สงบเราเสียงอะไรมันมากวนเรา เสียงเด็กมันมากวนเรา เสียงเรือมันมากวนเรา ทุกอย่างไม่สงบเนี่ย อย่างนี้ก็นึกว่าเราคิดถูกเพราะความฉลาด แต่ว่าความโง่เนี่ยนั่นไม่เห็นเนี่ย We may think as we sit here or when we usually in our daily lives we always look externally to things. We never look inwardly. So, for example, today we've all come to sit here and thinking to ourselves, oh, how are we going to be peaceful? Listen to all these noises and distractions out there. And so we ask us all to reflect we go out and we bother those sounds, or those sounds come to bother us and distract us. But in fact, we go out to bother the sounds, that the sounds don't come to bother us. Is that true or not? Do we go out and bother them or do they come in to bother us? นี่แหละ ah, this is the way that smart people are foolish. เฮ้นี่น่าจะยังไม่ยอมอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักอย่างนี้คือเราน้อมออกไปข้างนอกไม่ดูข้างในใช่ก็นึกว่าเราฉลาดเรื่อยไปไอ้ความเป็นจริงเราไปกวนเขาแทบแย่เลยนึกว่าเขามากวนเราอย่างเงี้ย So again, we again we think because of our intelligence that we go up, that they all of these things come to bother us, that they come to bother us, but in fact they're really fed up with all of the bothering and the annoyance that we're causing them <clears throat> So these are the causes, these are the reasons why we don't have peace of mind, why our minds are distracted, annoyed, and upset for these very reasons right here. อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกๆเมืองนั่นแหละเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไร เราไปยึดหมายว่าเขานั่นไม่ดีเขานั่นดี อย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องของเราเองเพราะเราโง่ So again we look to uh, external things uh, that we judge and say and judge people Uh, that uh, they're this way, that they're that way, that they're good or they're not good, but in fact that things are just the way they are, that the world, that the people out there are just the way they are. So this is our own foolishness, our own uh, uh, lack of understanding of the way that things are, the true way that things are in the world. ลูกศิษย์อาตมามีเยอะเหมือนกันส่งมาเรียนมหาวิทยาลัยทางชาวตะวันตกเนี่ย พูดถึงลูกศิษย์อาตมานะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเถียงกันไม่ตกลงกันทั้งนั้นแหละยิ่งแย่งกันทั้งนั้นเนี่ยมีแต่เถียงกันไม่ต้องทำงานหรอกอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของนั่นเอง He said he has many students coming to study at his university, his monastery, as he compares it as a university, and they come and they argue and they uh, protest and they, they continue in this way because of their foolishness and their uh, lack of understanding of the way, the true nature of things, the way, the true things that way that things are. วันนี้จึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ให้ฟัง วันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ ศาสตร์ในปัจจุบันนี่แม้มันหลายศาสตร์เหเกินนับไม่ไหวแล้ว ศาสตร์ที่เราเราเรียนนะแต่ว่าศาสตร์ไม่ค่อยยอมกันนะ ศาสตร์อะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ย แต่ว่าให้มารวมพุทธศาสตร์ ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์นั้นยังใช่ไม่ได้ But That there are many sciences, uh, all of the sciences that are taught today, and so today he's come to talk to you about the science of Buddhism, and that until there is an understanding, people have an understanding according to this science, uh, that there will continue to be uh, disharmony and discontent and uh, lack of understanding uh, to truth and, and to the true nature of all things นั่นวันนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังนะ เอาของขวัญมาฝาก บางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวใช่ไหมในจิตของเรานี้มันมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดีไหมค่อยๆหยิบมันออก อย่าเพิ่มมันเข้ามาเลย ค่อยๆหยิบมันออก อะไรที่มันไม่ดีมันเบียดเบียนตัวมีเบียดเบียนคนอื่นนั่น อะไรที่มันไม่ดีในใจค่อยๆหยิบมันออกจะเพิ่มเข้ามามันหนัก asking all of us to look within ourselves and to reflect and look at those things which are causing us problems, causing us as well as others those things which are burdensome, which are heavy, and to gently yet firmly take those things out, to relinquish them, to refrain from them, to clean them out of ourselves. อันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์เบื้องแรก เป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่ว่าให้เบียดเบียน สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งทั้งมนุษย์นี้ ด้วยกัน เนี่ย อันนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์ อันนี้ไม่ให้เราเดือดร้อน ในประการที่สองก็มาให้เราแย่งสิทธิ์กันและกันทุกอย่าง ให้ปล่อยตาม อย่าไปแย่งสิทธิ์กัน อย่าไปแย่งแย่งการนี่อันหนึ่งอนนี้เราก็ปล่อยไปอันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ ไอ้ที่สามนั้นก็พูด สมัยคารวาสเรานะมีครอบมีครัวเป็นธรรมดา อย่าไปนอกใจครอบครัวเรา ถ้าไปนอกใจครอบครัวเรานั่นเป็นเครื่องเดือดร้อนนั้นในประการที่สามอย่าโกหกกันให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันทุก ๆคน อันนี้เป็นข้ออันหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตร์ข้อที่ห้านั้น อย่าไปดื่มของเมา มันเมาอยู่แล้วละในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างเราไปดื่มมันเข้ามันเลยเมา เมาเลยมันกลายเป็นมืด ไม่รู้เรื่อง so in the beginning uh, they uh, study of Buddhist practice of the science of Buddhism that we talk about the foundation of practices, the sila aspect or the morality or the disciplinary aspect of the teaching and there's five basic precepts, the precepts that uh, a Thai custom that you saw this evening, the Thais will always take at the beginning of a of a uh, meetings such as that they're having this evening. And the first one is not to exploit, to take advantage of other living things. This is the non harm, the non killing of all living things. The second is the non quarreling and stealing of things, not trying to take other people's belongings, those things which are not given to us. And the third is that uh, those of you that have families that are married, that not to commit adultery, and this includes all forms of sexual misconduct. Uh, that if we have families to reflect, that we want our families to live in peace and in harmony. And the fourth is any kind of uh, talk that is uh, uh lying and that doesn't uh, isn't in keeping with what is what is truth, and to be loyal and to be honest. And the fifth is taking those things which cause us to be heedless and intoxicated, those uh, alcoholic beverages and things which uh, cause us uh, to be cause us to be drunk and heedless. And he says we're already intoxicated enough just in our normal lives, and we don't need to add anything else. If we add anything else, then it becomes indeed very dark, and we cannot see where we're going. ถ้ามารวมกันได้ตรงนี้เรียกเรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสตร์ทั้งหลาย ไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไป ไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายก่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบไปอย่างเนี้ย ทุกทุกคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่อิจฉาพยาบาทกัน ถ้าเรียนศาสตร์ทุกอย่างมีความรู้เดี๋ยวมารวมพุทธศาสตร์นี้เรียกว่า เราเป็นชาวพุทธเรียกว่าพุทธศาสนาทั้งนั้น อยู่ที่ไหนก็สบาย อยู่ที่ไหนก็เยือกเย็นทั้งนั้น อันนี้มีความหมายอย่างนี้ ที่อาตมามาตักเตือนวันนี้ if we understand that this uh, teaching, the science of Buddhism, encompasses all of the sciences, that uh, we can live together as brothers and sisters, as friends and as neighbors, and not to have uh, things such as uh, exploiting, taking advantage, and things like uh, anything to cause dishar- uh, disharmony in our lives, to exploit and to cause for re- revenge and things which cause dishar- disharmony and uh, on peaceful uh, states of, of, community living or uh, in our lives in general. เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทุกข์ไหมเคยทุกข์ใจไหม All of those that are sitting here, have you ever experienced unhappiness, suffering in your hearts? Why is it like that? ทำไมยังไปทุกข์ใจมันเป็นอะไร ไม่ใจใจมันคิดผิดหรือมันถึงทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์ไหม What is it anyway that is causing us this? Is it that we're thinking wrongly? If we think in the right way, if we reflect in the right way, will we still uh, encounter that? เนี่ย นี่ให้โยมมาไปพิจารณาอย่างนี้ การทำสมาธิวันนี้เพื่อตั้งจิตให้สงบเนี่ย ให้รู้จักตัวนี้เอง พื่ออบรมจิตนี้ให้มันรู้จักทางมันซะให้มันรู้จักผิดรู้จักถูก So he wants all of us to reflect, to contemplate uh, in this way, to look within ourselves, to know what is right, what is wrong, and to reflect in this way. แต่วันนี้ตั้งใจไม่ไปมากเราไม่ไม่มีเวลาถ้าจะนั่งตามแบบจริง ๆแล้วจะต้องจะต้องทำใหม่ อันนี้เรียกว่าอาตมาไป่ไมาเทศในฟังหรอมาเยี่ยมมาเยี่ยม ให้ความเห็นนิดๆน้อยๆ He says this evening is really just kind of a visitation that uh, it's not uh, didn't have time to uh, really do uh, what we normally would do and to do it properly, uh, sitting and things. So that uh, this is just we can understand it's a meeting and a visitation to give you all a bit of understanding about the uh, meditation practice and just a few basic things about uh, teachings. Mm-hmm. ดังนั้นอาตมาจึงขอโทษ ถ้าหากว่านั่งสมาธิจริงๆแล้วอาตมาเนี่ยต่อไปนะถ้ำมันนไม่ให้นั่งเก้าอี้อย่างนั้นเนี่ย นั่งพื้นราบอย่างนี้เลยเรียบ นี่ ฝึกเต็มที่ต้องทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้มันก็สบายเกินไปซะแล้ว นี่ต้องง่วงนอนเท่านั้นแหละต้องนั่งพื้นราบทำสมาธิจริง ๆอย่างนั้น นี่ต่อไปก่อนมาทีหลังก่อนจะเอาใหม่บ้านนี้ให้ ให้อภัยอ่ะ so that today uh, sitting in chairs is this is really too comfortable for all of us to sit in chairs like this. We just get sleepy and it's much too uh, comfortable. So that uh, in the future he wants to uh, kind of uh, to to have it in the way that we normally would do and have everybody sit on the floor and uh, then. Akan ที่ไหนมันก็ใหญ่โตถึงนั้นแต่อยู่ไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าเป็นไง อยู่บ้านทั้ง ใหญ่ตัวโตไม่ค่อยสบาย บางทีนอนไม่หลับทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าเป็นไง อันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรนี่นี่ดูสิที่อยู่ในเกาะนี่เนี่ยดีไหมนี่ธรรมชาติดีทั้งนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทำไมมันไม่ดีนี่นี่มันเป็นเพราะอะไรนี่ฉะนั้นเราต้องแต่งใจเรา จะมาแต่งอาคารนี่มันไหนเห็นหนายชั้นก็นี่ก็ไม่สบายถ้าใจเราไม่ถูกมันธรรมชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นกว่านี้ใจเราก็ยังไม่ดีเพราะเราไม่แต่งใจเรา ฉะนั้นวันนี้อาตมาถึงชวนญาติโยมนั้นแต่งใจนี่ เป็นของที่สำคัญมากที่สุด Said that the teaching and the things that he's passing on to you this evening, it's not something that he's just started doing or that has just started, that this has been Buddhist teaching for uh, centuries, for many years. Uh, for many centuries. And uh, as he comes to this con- this country, America, and up here to Canada, that he sees we have uh, a lot of material wealth and development, and that we look around us, and in Vancouver here, it's very beautiful. We have the sea right out here, and we have the mountains, and we have all of this natural beauty. But he said internally that we're still not happy, that it's still not beautiful, that we continue to build things outside, and we still haven't built anything inside. So that he, he with all of his uh, heart and warmth that he encourages each and every one of you to start working on yourselves internally, start work to build something that is as beautiful as the nature and the surroundings we have here uh, within each and every one of our hearts. ที่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการอยู่กินอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วเนี่ยแต่มาว่ามันสมบูรณ์แล้ว uh, บางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเลเนี่ยนั่งไปดูรูแล้วก็นั่ง นั่งไม่สบายนะในท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เนี่ยอาตมาเห็นว่ามันขาดอาหารอย่างจนได้ บางทีไปทำแบบคุณ คุณช่างคุณอย่างเงี้ยขึ้นมา รู้สึกว่าอาหารหมด ขาดอาหารทางใจมาก เคยมีไหม Is t h a t we have enough uh, nourishment uh, for our bodies. You see, and he sees just nothing but big, healthy people, and so that uh, he, but uh, he looks further and he sees that people have no nourishment, have no mental nourishment, nourishment for their minds, for their hearts, and uh, he, he observes people sitting, uh, like on the shore here, how uh, people are just sitting in a very lonely, uh, discontented, unsatisfied way. And somebody may go up to talk to them and have to call them several times before they even realize that somebody is talking to them and he's asking you, have you ever been, been this way? Has this ever been happened to you? ้นะรู้นะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้น มันมีเหตุ ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆมันมีเหตุต้องเคลียเหตุนั่นออกเจ้านี่ยถ้าไม่เอาเหตุนั่นออก มันวนอยู่นั่นแหละกวนอยู่นั่น แหละ ไม่สบายทั้งนั้นแหละจะนอนพูกนิ่มๆมันก็ไม่นิ่มหรอก จะนอนบ้านหลังใหญ่ๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อย มันจะหมดบางทีจะตายเอาเนี่ยเนี่ยมันแบกอะไรหนักอยู่ไม่รู้บางทีนอนแบกนะจิตมันแบกไม่ใช่เหมือนกายเลยนะนอนมันก็แบกยังไม่วางบางทีน้ำตามันไหลก็ทั้งคืนนั่นแหละไม่รู้มันแบกอะไร แต่โยมไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ได้ภาวนา ไม่ทำสมาธิบันดังต้องค้นคว้าหาให้ได้ เป็นอาหารกายอาหารจิตอาหารกายขอควรขาดอาหารจิตPlease forgive me, I've forgotten the beginning, my kind of key. <clears throat> จิตอาหารกายมันพอควรแล้ว He's just re-emphasizing about the uh, nourishment that we need for our hearts, for our minds. But he did say something else, but please forgive me, I, it slipped my mind. การพูดไม่ค่อยสะดวก พูดจะส่งไปให้คนนี้ ให้คนนี้ส่งไปให้คนนั้น ไปถึงคนที่สามหนึ่งเดือนพอท่อนหนึ่งบางทีส่งให้ห้าชิ้น ไปถึงคนโน้นชิ้นเดียวก็ไม่พอเลยนี่ อันนี้มันก็แย่อยู่แต่มันลำบากค่อยๆ ฟังต้องเป็นอย่างนั้น It is very difficult and it's just what happened uh, in the translating and talking because he can't speak our language and said he maybe gives me five pieces but I only get one piece to you อย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะถ้าหากว่าธรรมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอก มันติดต่อกันเนี่ย ไม่ได้ทรงให้ใครเอาให้เฉพาะเฉพาะได้หมดนี่นี่ทรงให้ท่านพระพากโรเนี่ยทรงให้สิบท่อนหรือทรงให้โยมเนี่ยสองท่อน บางทีไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี่ก็พอควรต่อนนี้ไปก็ อ่าออ่าอ่าจะให้มีต่อไปนี่ในโอกาสพอควรนะก็ให้ อ่าเขาใช้หนังให้ให้ดู หนังนี้เอาออกมาจากวัดตลงประพงศ์ไทยแลนด์บีบีซีกรุงดันดอนเขาไปถ่ายทอดอาตมามากรุงดันดอนนี่มาแวะนี่ถือมาด้วยด้วยโดยฉายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทำอะไรกันหรือนอนกินข้าวอยู่เฉยๆหรือทำอะไรกันอย่างนี้ประชาชนทั้งหลายไม่เขารู้จิตของพระแค่นั้นเขาจึงถ่ายเป็นภาพหนังมาให้ดู this evening we have this film uh, that the British Broadcasting Company has made. Uh, may, maybe some of you have seen it up here in Canada. They haven't showed it in the States, uh, but they were kind enough to let us uh, borrow a copy of it and bring it with us. And uh, so this evening uh, you will have a chance and opportunity to see it. it was taken at Wat Phong, his monastery, and give you an idea of what our way of life is. As he says, maybe some of you think we just sit out in the forest and eat rice and don't do anything else. So that will give you an opportunity and to have an understanding of what our, our life is about. ต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่ลุงพ่อจะนำพวกฝรั่งและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วย ที่ประเทศแคนาดากรุงแวนคูเวอร์ สถานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัยแวนมหาวิทยาลัยบริติชคลัมเบีย และก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเรียกห้องนานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อไปแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่วันที่เจ็ด เดือนมิถุนาตรงกับวันพฤหัส คนที่จะทำกรรมฐานเป็นเบื้องแรก จะต้องมีอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเสียก่อน คือสินห้า The thing that I chanted in the beginning, uh, this is uh, the basic foundation in beginning uh, meditation, uh, and that's the sila, the morality or the disciplinary aspect of the teaching, and so that this is the uh, foundation in the heart uh, beginning stages of our meditation practice.เสร็จเป็นพิธีเบื้องต้นแล้วต่อนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไป <coughs> So at this time, he wants to take this opportunity to lead us all in meditation. การทำสมาธินั้น หมายถึงการกระทำจิตของเราทำจิตของเราที่มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราเพื่ออบรมจิตนั่นเองไม่ใช่อื่นไกล So the meditation, the sitting in samadhi, uh, to concentrate our minds is in order to bring our untrained, unpeaceful, chaotic minds uh, to a peaceful, quiet state. It's just this much. อย่างนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึ่งเข้าใจ เสียว่านั่งให้ปกติ สบาย ขัดสมาธิให้สบาย แล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ย ให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรง แล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ลมหายใจเป็นอย่างไร ความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไร ให้รู้จักในตัวของเรานี่ก่อน so coming to sit we want to sit in a natural way, in a comfortable way. We want to hold our bodies up straight and then to uh, investigate and look at the conditions and the things that are happening with our body and with our minds and to sit comfortably and then to close the eyes lightly, gently. ยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจ หายใจออก หายใจเข้า อันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสมอ and we want to become mindful to become aware of the in and out flow of the breath this is the foundation for the sitting practice to just be mindful and be aware of the natural in and out flow of the breath ธุระที่จะให้ต้องทำในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมาก ให้โยม ให้มีสติให้กำหนดลมออกแล้วก็ลมเข้า ลมออกแล้วก็ลมเข้า อ่าให้สบาย อย่าทำลมให้มันยาวเกินไป อย่าทำให้มันสั้นเกินไป อย่าทำให้มันเบาเกินไป อย่าทำให้มันแรงเกินไป ปล่อยตามสภาวะของมันกายกับจิตปล่อยจะไปบังคับมัน ธุระหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ What we have to do right now is not a lot. It's very simple. It's very basic. Just to become aware of the natural in and out flow of the breath. The breath coming in and the breath again going back out. In and then out again. Just this much. Just this simple exercise. โยมทั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ ความคิดหรือความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ อย่าให้มัน วิ่งไปข้างหน้า อย่าให้มันกลับไปข้างหลัง อย่าให้ไปทางซ้าย อย่าให้ไปทางขวา อย่าขึ้นข้างบน อย่าให้ลงข้างล่างทำจิตให้รู้เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้ เท่านั้น not to let our mind wander but to limit its activity to bring it right into the present moment not to let it go ahead or behind above or below to the left or to the right, but just to be mindful of the in and out flow of the breath, not to make the breath long, not to make it short, not to make it coarse or refined, refined but just to let it flow naturally in and out. พอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่า เราไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ไม่ต้องตามความคิดเจ้าของทุกอย่าง ตามความรู้ให้ตามลมเข้า แล้วก็ตามลมออกเข้าออก เท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวาย ให้สืดลมเข้าไปให้มากที่สุด แล้วก็เก็บไว้ แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้สามครั้งแล้วก็ตั้งจิต กำหนดลมต่อไปอีก making in the in and out flow of the breath watching becoming mindful and aware of that not to do anything else to just Uh, in the beginning, it's quite natural that the mind will protest, that the mind will want to go elsewhere but just to bring it back and just do this simple exercise of in and out uh, flow of the breath. If this happens, then he suggests that you take a very deep inhalation and take it as deep and as full as you can, and then you expel all the air out. And you do this three or four times, and then come back again to your nat- the natural flow of your breath. In เห็นไหมปรากฏลมไหมที่มันออกทางจมูก ้าทางจมูกเห็นหรือยัง ผู้รู้ลมมีแล้วหรือยัง ให้รู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ไม่ให้คิดอะไรมากมาย ให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้น Are you aware? Do you see the in and outflow of the breath? Who is the one that knows, that sees that breath? Not to think about anything else, just to do this. เแล่วปล่อยลมให้สม่ำเสมอ ปล่อยลมให้สม่ำเสมอ อย่าให้มันช้าเกินไป ให้มันเร็วเกินไป อย่าให้มันยาวเกินไป อย่าให้มันสั้นเกินไป มันพอดีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกติ นั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้ว Just to let the breath flow evenly again not to make it too long or too short to try to do anything forcefully but just let that natural in and flow, in and out flow take place. อันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ so this is the one duty the one responsibility that we have to do right now ยกจิตขึ้นมาเสียเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหม ลมมันเป็นอย่างไร ผู้รู้ลมอยู่ที่ไหน ให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ ตลอดเวลา Do you see your mind? Do you see your breath? Bring it up right into the present moment right now. Who is the one that knows, the one that sees that breath? What is the mind? What is the breath? อย่าส่งจิตไปทางอื่น อย่าส่งจิตไปข้างนอก ไม่ใช่เรื่องของเรา เสียงคนพูด เสียงรถ เสียงเรือ อย่าพึ่งไปจับมันมา ปล่อยให้มันมันคนละเรื่อง ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราธุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้ว Not to concern ourselves with other things the sounds the external sounds that we hear that's none of our business to just bring our minds inside and to listen inside and not to let the mind wander and be stirred up by uh, external things such as sounds. ไม่ต้องทำความรำคาญ so we don't need to be annoyed by uh, external things whether it be other people's voices or people doing other things or any of the sounds that we hear not to let that bother us or annoy us เอาเตรียมนั่งเข้าที่ที่สงบเสียหลับตาลงสักนิดหนึ่ง นั่งอยู่พื้นราบพอนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ตั้งตาให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้น So to sit comfortably in space, those of you who are sitting on the floor, to put your right leg under your left leg, your right hand on top of your left hand, to make your bodies nice and straight, and to sit up. and then to watch the in and out flow of the breath เอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลำบากจะหน่อยนึงอันนี้เรียกว่าการนั่ง นั่งสมาธิ ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธิเนี่ยนั่งเพื่อจิตให้สงบพอได้เป็นฐาน จิตไม่บุญวายตอนนั้นจะมีโอกาสที่จะนั่งในราวสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็เป็นนั่งของเราไปเราฝึกแล้วให้จิตเป็นสมาธิ จิตมันเยือกเย็น ถ้าหากว่าเราชำนาญในการนั่งอ่ะมันไม่ยากหรอกอืมพอนั่งเขาสักสองนาที เท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละอืมอันนี้ไม่เคยตามรักษามันนั่งปล่อยมันไปทั่ว นานแล้วนี่มันก็ไปตามเรื่องมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกนะแต่ in the beginning, doing sitting practice, that it's difficult, it's troublesome because we've never trained ourselves or practiced. but it's not that we're going to sit all of the time. But this is the foundation of our practice, uh, the heart of it, the foundation of it. And if we really know how to practice and can really make our minds peaceful, then we can sit only for a few minutes and we're quiet and we're still, we're calm and we're tranquil. But in the beginning, uh, it's difficult because we've let our minds go, we let ourselves go, and we've never trained, we've never practiced. บางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติ ก็เห็นว่ามันยาก มันลำบากเลือเกินอย่างนั่งบันนี้หละบางท่านบางคนเห็นจะทุกข์มาก พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันเกะกะละลาน เพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่ Those of you that have never trained, have never practiced, that in the beginning it's Probably very difficult for you, just sitting there and changing from one position to the next, trying to find a position that's comfortable and never finding it. And uh, he says this is very uh, to be expected uh, for those of you that have never uh, practiced or trained your minds. บางคนก็ท้อใจว่าเห็นว่ามันทำยากมันลำบากอะไรทำยากๆมันทำได้แต่มันดี อะไรที่มันง่ายๆเนี่ยทำง่ายๆมันต้องทำหรอกที่มันสะอาด อย่างงี้ยไม่จะไปทำสะอาดมันทำไมมันสะอาดอยู่แล้ว ไปทำที่สุกปรกให้มันสะอาดนั่นจึงเกิดประโยชน์ He says you will probably some of you will probably be discouraged disheartened because it's very difficult but he said those things that are difficult uh, that are hard to do those are the things that are of great value of great benefit to us and those things which are easy, there's no need to do. He says, just like looking around, those things that are clean and uh, that are already clean and in order, there's no reason to come and clean them and to pick them up. But where it's disorderly, where it's unclean, and uh, then there's something to clean, there's something to do. So those things which are difficult are things which are useful and valuable for us. ยกตัวอย่างเช่นสร้างอาคารหลังนี้ หลังที่เราเรียนมานั่งกรรมฐานวันนี้ ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี่อยู่ไม่ได้ ต้องขนไม้มา ขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างเกะกะละลานอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ครับ เพราะอะไร เพราะเรายังสร้างไม่เสร็จ บัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเกะกะละลานไหม คือเก็บปูนเข้าที่มันเก็บเด็กเข้าที่ มันเก็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเกะกะละลานก็นั่งสบายอย่างนี้ ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี้ To give you an example, the building that we're all sitting in, before this building was built, uh, there wasn't a nice place to sit like this. Uh, then they brought all of the things in here to do it the cement, the wood, and all of the materials to build this place, and they were all in a disorderly fashion, uh, strung around, strung about the place, in no sense of order. But you take all of those things and you put the cement where it goes, and uh, the windows, the lights, the wood, and all of the materials in the places where they belong, and we have a nice, comfortable building here to protect us from the elements and to come and sit and practice meditation. จริงอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นี้ต้องเปรียบอุปมาประมาอย่างนั้น อันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม่เรียนหนังสือก็ขี้เกียจพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนก็ขี้เกียจมันลำบาก พ่อแม่ต้องถูกบังคับไป ดังนั้น อืมดังนั้นเราถึงได้เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึกษาเราเรียน This is giving you a reasonable comparison, a simile for what it is to build in yourself, to train in your mind. The same as when we went to study uh, when we were young children, that our parents had to force us to go, but uh, we knew, or they knew, that it was something valuable and useful for us, and uh, so we we went, and we did gain the benefits and the value of uh, studying and learning. เราจะต้องคิดอย่างนี้ จิตถึงจะมีกำลัง so we have to compare and reflect and train ourselves in this way this is the way that we train and practice to train our hearts เมื่อเราทำชำนาญแล้วไม่ต้องนั่งโดยวิธีนี้ก็ได้ Once we have experience in our practice, then it's not necessary, all that necessary to come and sit like this. We can sit in a chair, we can sit anywhere, and we're constantly reflecting and knowing what we're doing, where we're going, and what the condition and the state of our mind is. ทำจนจิตเรามันฉลาด ทำจนจิตมันชำนาญ ทำจนจิตมันเป็นอย่างนั้น จะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้น จะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้น จะเดินไปไหนมาไหน มันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้น มันถึงความสงบของมันแล้ว This is the way it is in training that we train ourselves. So our practice is continuous. Whether we're sitting, we're aware of what we're doing, we're reflecting of what's going on within us. And if we're standing the same, if we're walking the same, constantly reflecting and knowing what the internal conditions are. บางคนก็ความคิดคิดว่าจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกยากอย่างนี้เรื่อยไป ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแล้วมันก็สบาย ที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบาย เหมือนกันนี้ไม่แปลกอะไรกันเลยอย่างนี้ As long as we think to force ourselves to try and push ourselves in difficult ways, t h e n it's going to be difficult. Just like this building, until it's done, until it's finished and completed, that uh, it's on our minds. It's a weight. It's a burden to get it done, to get it completed. ถ้ามันทำลำบากไม่หยุดอย่างนี้อาตมาก็หนีไปแล้วเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันหนีเหมือนกันมันทุกข์ยากลำบากอืมเดี๋ยวนี้มันไม่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลซะแล้ว อแต่ว่าเราอยากจะให้จิตสงบตอนนี้นั่งอยู่ที่ไหนดับตาลงกำหนดจิตมันก็สงบเท่านั้นเองอย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่ายอืม so that we've trained ourselves that we can sit anywhere that we sit anywhere that we go and we have contentedness and peacefulness within us but when we think about it and reflect on it uh, that we I think, in very difficult and troublesome ways. He said for himself it was the same way uh, that he used to uh, think like this. And uh, of course, if he would have run from it and not done it, then he wouldn't have the contentment and peacefulness that he has now. But now, no matter where he goes or wherever he sits, that he's quiet, he's contented, and he's peaceful. mm <laughs> เลิกปัญหาก็หมดไป อย่างนี้ นอกนั้นไปแล้วก็สงบแล้วมีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหลับไป ที่เกิดแล้วมันก็หลับไป เท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปเอความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งก็หายไปแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เราไปวิ่งตามมันเนี่ยก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของมันเท่านั้นเนี่ย มันเกิดแล้วก็ดับตายเกิดแล้วก็ดับไป เรารู้ธรรมะอย่างเนี้ย จิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมา ปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันนะมันจะแก้ในตัวมันเองนั่นเนี่ยต่อไปนั่นน่ะ So when we come to sit, wherever we sit, we just sit, collect ourselves, and compose ourselves, and we become quiet and peaceful. That there's just it's just this simple, just this much to it. And as we're, wherever we go, we're constantly reflecting on what's happening and that we contemplate things as they arise and pass away, the arising and the passing away of all things, and that there's just this much, there's nothing more to it than that. All problems that we have, the problems will be solved of themselves because we see clearly into the true nature of the arising and the passing away of all phenomena. <laughs> นี่คือปัญญาเรายังไม่เกิดเป็นทุกข์